Sanktsiak filma ipatu nahi izan dut gaurkoan, FIPA festivalean aurkeztua izan zena eta saristatua eta egun hauetan Kanal Plusen ikus gehi dena. Larrogeita mar minutuko fikzio bat da Euskal Herrian, mila batzunta larrogeita lau eta larrogeita seieko garaian kokatua, gerla zikina irudikatzen duena, gal garaia. Fikzio honetan argigira kusten da Espainiar estatuak, frantses Mercenarioak ordaintzen zituela eta kokide eta urbileko aktorturatzeko eta erailtzeko hori iparraldean, eta hori frantziar politikoak poliziaren laguntzarekin. Sanktuar filmaren errealizadorek azmeratzen dute argiki, fikzio bat dela eta ez dela garai hartako kondakizun bat filma idatzirik ikusten al den bezala. Errealitateko elementu haunitz badira ala ere, ala nola garaieko argazki, artikuluak bai eta garai hortako protagonistak, biestatu eta edo ministroak bezala bai eta ere militante izen batzu, errealitate haundiago bat emaiten duena fikzio honi. Baina ikus daiteke ere elementu asmatuak eta kokiden bizian tolak eta bezala edo itzordu ezberdinen guneak. Txamaten dut, fangtuak filmari eskar garai beltzori, ba Euskal Herritik aratago ere deskubri arazteko aukera bat dela. Kanal Plus dekalan ikus gai berretzere, martxoaren ogoita batean, gaueko behatziak amargutxitan, bai eta ere ba donostin eh, iraganen den zinemaldian presentizanen baitira.